Tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Bunga yang ada di Cepu, Jawa Tengah dengan judul Jenglot. kedadian sing tak alami kinaliko aku lagi wai bubar nikah kira-kira tahun 1995 sebut wai jenengku mas Edi jenengi bujuku wonge sergep mergawilan ora males kerja apa wai dialami sing penting oleh hasil kang halal aku isih melu ono omai wong tuaku ora nyono naliko mas Edi nemu botol minyak wangi sing isini getih iku gawe cilakane lan bubrai rumah tanggaku Nalika aku meteng tuwa, Mas Edi kerja ana ing toko material. Bayarane ya lumayan cukup dinggo mangan. Nalika aku wis nglairke anak wedok sing kuwene jeneng Sekar, Mas Edi Soyo sergep kerja, kadang lembur nganti bengi. Mbuh Dino opo aku wis lali. Mas Edi mulih jam 10 wengi. Sak bubari adus ran mangan Mas Edi cerita. Naliko mulih ing cedai kuburan Mas Edi wuruh sinar, rupane Bang, nalika dicupuk jebule botol minyak wangi cilik sing isine getih botol iku uga didudohke aku nalika iku aku banjur ngomong Mas Edi wis ora usah digagas karo barang-barang sing aneh kaya iki luweh apik Mas Edi saiki tur wae bengi iku pancen rodok beda biasane anakku sekar ora rewel nanging saiki rewel banget lan sedelok-sedelok nangis. Kira-kira jam telu isuk, nalika Sekar nangis, Mas Edi uga tangi. Langsung jupuk botol minyak wangi cilik sing gumretak ana ing meja karo ngomong, Dek-dek, awake dhewe bakal urip kecukupan." amarga dek mau aku ngipi dipethuki wong tuwa bakal diwangi golek rejeki yen gelem ngrumat wong tuwa iku carane ngrumat mung menehi minyak wangi lan gede iki aku banjur ngomong wes mas ora usah gagas lan mikir ngipi yen awake dhewe pengen urip kecukupan ya mergawe sing telaten dino ganti ulan aku yang gumun Mas Sedi kok gampang lancar jikini Sak mung dadi kuli ono ing toko material Terjo sampingane dadi maklar sepeda motor lan tanah saben golek no tanah kanggo wong mesti kasil Nganti-nganti batine juta-jutaan Malah Mas Edi tau oleh bati akeh soko maklar tanah Salah sawijining dino Mas Edi nemu duit puluhan juta Duit iku mau banjur dinggo gawe omah ora apik sing penting iso dinggo ngiyup ben ora curiga sisane dhuwit iku dinggo tuku truk elek-elekan dinggo usaha dagang pasir truk iku disopiri koncone Mas Edi supaya wong kampung ora curiga truk iku ora tau digawa muleh mbah dina apa aku tau mergoki Mas Edi ana ing kamar mburi lagi lungguh sedakep Ing ngarepe Mas Sedi kaya ana boneka cilik diadahi peti sing cilik. Sak bubare nglakoni ngono iku aku banjur metu saka kamar lan nakoni Mas Sedi. Lagi lapo, Mas? Kandhane Mas Sedi, gara-gara barang iki awake dhewe bisa lancar rezekine. Aku kaget, Mas Edi banjur jelasno. Awak Edwi golek rezeki bisa lancar goro-goro direwangi jenglot. Sak bubare Mas Edi jelasno yen ngrumat jenglot iku rapopo, nanging atiku sih wedilan kuatir. Pesene Mas Edi, neng kampung urip biasa wae, supaya ora dicurigai duwe pesugian. Rencanane Mas Edi karpe-arep gawe usaha neng luar kota, yen rezeki wis ngelumpuk kabeh, telung taun sak bubare yen Mas Edi ngrumat jenglot, Mas Edi banjur tuku tanah lan bangun toko material ing Bluro. Usaha iku malah maju lan lancar. Usaha ning Bluro kuwi dipasrahke anak buahe sing jenenge Ana. Aku dulan ana Bluro mung sak wulan pisan. Ora suwe Mas Edi uga gawe selepan ana desa lan tuku trek. Mas Edi telung dina ing omah Sak liyane iku dheweke uga ngawasi usahane sing ana ing luar kota. dino ing tengah wengi mbuh ngipi mbuh nyoto aku bingung nalika Mas Edi ora ana ing omah ana wong tua moro-moro njaluk ngombe nanging awakku ora bisa tak ubahake bareng aku sadar jebule aku ngipi bengi iku aku wedi banget suara asu lan suara aneh-aneh liyane padha krungu awakku dadi merinding lan sirahku jebobok sekar semono goyong ngono turu ora bisa tanak sedelok-sedelok geragapen lan nangis bengi kuatiku ora bisa tenang nalika bisa turu aku ngipi meneh ana swarane wong tuwa aku njaluk ngombe aku ketelak Oh, gragapan kaya-kaya swara iku isih krungu ana ing kupingku. Sekar banjur tak degep lan tak kloni. Amarga sedelok-sedelok nangis ing jero ati aku. Aku mung takon Mas Edi ning ngendi kok bengi kurang mulih. Aku mung bisa pasrah marang Gusti. Aku wis ora eling meneh, ngerti-ngerti wis sesuk jam 6. Rasane atiku kaget kaya disamber gluduk. uga ngerti mripate Sekar mendelik lan awake adem. Bareng tak gugah Sekar wis ora bisa apa-apa. Aku mung bisa jerit sak kuat-kuate tenaga. aku sadar jebule wis akeh wong ana ing omahku. Yen kelingan sekaraku aku mung bisa nangis. Kira-kira jam 09.00 esuk Mas Edi mulih mergo diparani Pak Lik. Mas Edi uga nangis lan ngrangkul aku lan ngomong, "Dik, iki kabeh salahku, Dik. Ing jero kamar nalika aku dirangkul Mas Edi, aku ora bisa apa-apa. Mung nyakar lan jambak ire Mas Edi." Ah! lan akhire dheweke gelem bengi ku go jam 11 wengi aku karo Mas Edi moro ing Begawan Solo ana kedadian aneh nalika jenglot diuncalake ana gawan amarga ana ing banyunan kaya-kaya ana geni sing mekan aku lan Mas Edi ora gagas banjur langsung mulih aku isih ora bisa lali marang sekar nalika slametan maleng telung dinane lek bejo wong sing dipercaya Mas Edi njogo selepan ana ing desa Moro langsung kandha yen slepan truk lan sak isine ludes amarga kobong. Hatiku mung sedih, cilaka kok terus gonta-ganti teko marang rumah tanggaku. Saya lara ati meneh bareng krungu anak wong wadon sing dipercaya Mas Edi nyekel toko material ana ing bluro. meteng lan jaluk pertanggungjawaban Mas Edi. Aku ra nyono lan ora ngira yen Mas Edi ora tau mulih ing luar kota lah duwe simpenan. Kaya-kaya aku ra kuat nglakoni web iki. Sak bubare slametan pitung dinani sekar, Mas Edi kecelakaan. Ono ing Kalimodang utawa Bruk tengah alas. Untung wae Mas Edi ora meninggal. Ono ing rumah sakit Mas Edi kritis. rumah sakit sepura ngatasi banjur dirujuk ono ing Semarang nganti selikur dino Mas Edi dirawat ono ing rumah sakit Semarang nanging isih komalan durung sadar ragat entek akeh nganti toko material kadol Mas Edi isih durung bisa sadar saben bengi Mas Edi mung brok-brok wae usahaku nambahake masa diuramung dokter medis wae nganti tak celukno wong pinter nanging tetep isih ora bisa apa-apa sawijining dina Pak teko lan nggawa Mbah Yai saka Demak ing kamar rumah sakit Mbah Yai ndonga. Sabubare ndonga banjur Mbah Yai nyeluk aku lan ngajak omongan wong loro, omongane Mbah Yai. Nduk, kowe dendem iku duwe kesalahan apa to? ana dedemit sing ora trima marang bojone? Aku mung bisa nangis. Saka Mbah Yai ku aku njaluk tolong supaya Mbah Yai gelem nyimpen pepadiku. Amarga aku wis crita kabeh marang Mbah Yai. Banjur Mbah Yai ngomong, "Kowe ora usah kuwatir, Nduk. Pepadimu bakal tak simpen lan ora ana sing ngerti amarga demit iki sing gudak lan arep njaluk patine bojomu lan kowe, Nduk." Aku ora bisa opo-opo. mung bisa nangis wae yen tak rasak-rasakno omongane Mbah Yai pancen bener. Naliko aku nunggoni Mas Ediono ing rumah sakit saben bengi aku ngipi diparangi wong tuwa arep ditekek Sedina saudi kandhani marang Mbah Yai dikon donga pasrah nyenyuwun selamat marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Sekarang saatnya kau susul aku ke liang kubur. Edi esoke meninggal. Sak bubare jenazah Mas Edi dikubur, Mbah Yai ngomong marang aku. "Nduk, kowe ra usah ana ing omah cepu dhisik. Sawetara wektu kowe manggono dhisik ana ing omahku Demak, Nduk. Amarga demit iki sing gudhak awakmu arep numpes kowe sak keluargamu lho. Aku mung manut kersane Mbah Yai. Amarga aku wis ora duwe apa-apa meneh." kabeh bondo wis ludes kanggo ngragati masedi. Aku kaya wong edan. Wae ana ing omahe Mbah Yai aku dituntun dalemi agama. Bojone Mbah Yai apik nganggep aku kaya anake dhewe nganti sangang wulan. Aku manggon ana ing omahe Mbah Yai. Kaya-kaya aku krasanan betah ana ing Demak lan ora diuber-uber karo wong tuwa sing ana ing jero ngimpiku. Yen eling lelakoni uripku, aku sedih lan nangis. Apa pemeneh yen eling sekar anakku? Aku ra kuat. Untung wae wong kampung kurang ngerti yen Mas Edi duwe jenglot kanggo pesugihan. Setahun sakwise aku manggon ana ing Demak, aku banjur mulih ana ing Cepu, ana ing omahe wong tuwaku. Sakbubare bubareku aku merantau ing Jakarta nganti pitung tahun. Saiki aku buka usaha cilik-cilikan dodolan kanggo nyambung uripku. Iki kedadian nyoto sing tak alami, yen aku ngerti resikune dadi kaya ngene biyen aku nglarang bojoku ngrumat jenglot. Saiki sing ana ing jero atiku mung rasa getun keduwung kanggo para pendengar Istana Radio. Muga-muga ora ana sing padha ngalami kaya aku. Kabeh jeneng sing tak aturke iki lan sing tak critakke iki mung jeneng samaran. Iki crita nyata saka aku, bunga ing cepu bersama tim jimat Jimat hanya ada di istana, lainnya itu palsu.